Si jeni sot? Mirëmëngjes mi gra, se e keni ditën sot? Po, gëzuar ti. Jini mirë, jini. Mirë. Është 7 e 1 minutë klubi e mëngjesit. Ha? Dukem shumë larg nga ty. Po, ja këtu jam. Jemi shumë, është është dhomë e vogël Xheri. Është dhomë e vogël. Në përgjithësi, mëngjes Altini. Ehm, miq të dashur, ja ku jemi edhe për një ditë tjetër në klubin e mëngjesit këtu në Radio Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Me vende të ndryshuara, pse nuk shkon? A mund të shkosh atje të shikosh një çik se kush atje? Të lutem. Altini. Ja ku është eh, Altini sot tek Olta eh, të them se kam siklet. Po, okay, mirë, dakor. Atëherë, um, Olta, Olta është Olta, Olta ka festë sot. Po. Edhe Xheri ka një çik festë, po Olta ka më shumë festë. Jo, më thonë se. Domethënë, jo, është ideja këtu që um, janë gratë, janë, po, gratë. Por, por janë gratë dhe nënat pastaj. Domethënë që ajo është edhe një çik mami. Kështu që i takon. Ti je femër 100%, po, po mami akoma. Jo. Kështu që eh, mami potencialisht. Potencialisht. O Xhero. Po. Ç'na thua ndonjë gjë tjetër, si ndihesh sot? Mirë, më mirë se dje. Te 8 marsi. Shumë mirë. Ha? Do të jesh me telefonin. Jo, jo. Ë, gëzuar tetë marsin Olta. Gëzuar, faleminderit. Gëzuar si si nënë e re që je, si mami dhe si gjyshe. Ë, më fal, do. Jo, jo. Si gjyshe më mirë, po. Gjyshe s'je bërë akoma Më pëlqen, më pëlqen si gjyshe Gjyshe në kuptimin e urtësisë që ti mbart si, si person Faleminderit Lutem, lutem Dukesh shumë bukur në TV Faleminderit Ti Altin super aty Faleminderit Duket si do dukeshe ti po të vije një mjekër Po, po, po Po, po ta lësh pa rruar, domethënë Ja se si do dukesh Po më pëlqen vërtet ashtu Altin Ej ditë e bukur sot është 8 mars Gjitha grave, gjitha nënave Gjitha vajzave Se kjo është e grave, nuk është. Po. Domosdoshmërisht duhet të kesh uh, kaluar nga materniteti që ta festosh apo jo. Është e vërtetë. Po, okay. Mirë, ë, um, kjo është ideja. Çuna e goca. Ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Ë, uh, po mendoj, çfarë mund të jetë uh, kënga e parë për sot? Ndonjë me gra. Ndonjë me gra, një këngë me gra. Reagosh, do vëmë Dua Lipën sot në mëngjes Good morning që të gjithë dhe miq të dashur ju përshëndesim Është klubi i mëngjesit që po dëgjoni në Klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e Klab TV-s Gjesi Gjesi Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Kjo ditë u zgjodh në kujtim të 8 marsit të 1857-s, kur rrobalarëset e New Yorkut u ngritën në protestë për të drejtat e tyre kundër shtypjes dhe shfrytëzimit të egër që u bëhej atyre dhe fëmijëve në punë. Në vitin 1939 erdhi në jetë politikani shqiptar ish kryeministri i Shqipërisë Aleksandër Meksi. Në vitin 1957 Egjipti rihapi kanalin e Suezit. Në vitin 1965 The Beach Boys nxorën në treg albumin me titull Help Me Rhonda. Në vitin 1971, Joe Frazier u bë kampion botëror në kategorinë e rëndë në boks pasi mundi Muhammad Ali në Madison Square Garden në New York City. Në vitin 1974 u hap në Paris aeroporti Charles de Gaulle. Sot është dita ndërkombëtare e gruas. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhe dhe prejardhjeje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe dhe drejtësi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Shpirt. Au, faleminderit Blendi. Sot të paktën do më duash se një ditë kam festë. Sot të lutem mos më ngacmo. Okej. Okay. Dakor. Sot jo dhunë mes nesh. Po ç'dhunë moj? Tashi mos jep mesazhin e gabuar tek uh, kalamajt. E thjesht. Se duket sikur unë të rrah. Dhunë me fjalë, me fjalë. Dhunë me fjalë, ja, shikon. Jo, jo me jo me jo me dorë, jo jo dhunë fizike, verbale. Është gjithashtu Me ligj? Edhe po nuk e di me ligj, por moralisht të paktën shpirtërisht. Por moralisht ka edhe në ligj. Po s'kam shanse. Fjalë që quhen fjalë lufte, për shembull të cilat janë të dënueshme. Ëh, uh, megjithatë mm. Olta, ajo çfarë un mund të them është që un nuk kam ushtruar ndonjëherë dhunë verbale ndaj teje. Po të kishe dëgjuar dhunë verbale do ta mbaje mend. Ky është ngacmim, dhuna verbale jo okay. Po ngacmimi ka një pikë me Dhuna fizike jo okay. Aspak okay. Domethënë krim. Ë, kështu që un nuk dua të inkriminohem kot këtu, mos lutem mos shpif ndaj meje. Shpifja gjithashtu krim. O po po. Le të bëjmë paqe sot. U krimosëm, këtë kërkova. Okej, le të bëjmë paqe sot. Ti ke ditën tënde. Po. Nesër avazi në klubin e mëngjesit. Nesër një sajë. Nesër po. Po. Meqë ra fjala, ja ku janë edhe ftesat, mm. siç mm. Romiri dhe Inisi na patën premtuar, javën e kaluar. Mm. E mbajtën fjalën. Mm. Po, po. Bravo, faleminderit. Mbroni shpellarin, kemi ftesa për sonte. Është uh, në teatrin kombëtar, që në dhe goca. Në orën 7 kam përshtypje. Në orën 7 mbroni shpellarin sot me Romir Zallën dhe regjinë e Inis Gjonit është nga Rob Becker, një komedi nga Rob Becker. Shumë mirë. Ëm um, në klubin e mëngjesit sot, meqë është 8 mars, do të uh, kemi sigurisht edhe përmendje të shpeshta të uh, grave. Kim Kardashian ka tentuar të thyejë internetin dje. Wow. Po, oh. ta prish internetin. Ja në, kuptim, në kuptimin teknik të fjalës. Nuk e di nëse ia ka dalë mbanë, unë e pash, po, me meqenëse e pa, e pa e kërkuar dhe e pash, domethënë se më doli përpara. Nuk e di, a keni parë se për çfarë flas? Po, unë e pash mm. atë. Ishte ankuar, është një nga ankesat që vajzat bëjnë gjithmonë, s'kam ç'të vesh. Po, edhe unë dëgjoj shpesh edhe në shpinë time, po. Kuptova. Uh, ajo kishte bërë një selfie dje. Para pasqyrës apo di, po, selfie me pasqyrë, se janë këto selfie me pasqyrë. Mhm. Mm ku ishte krejt lakuriq. Ëm, uh, dhe ankohej se s'kishte ç'të vishte. A a di çka të ngjashme? Epo mirë, ka pasur shumë vapë, po, me sa duket. Dhe interneti dilem, në këto momente është një dilemë shumë e vështirë, kur shumë nuk di se ç'të veshësh. Po po them që ishte kështu, po ishte nuk nuk ishte parë ndonjëherë aq aq lakuriq, domethënë. Po. Po ka bërë dhe flokët bionde tani kështu, duket si vajzë shumë shumë e keqe. Si bad Shumë shumë e keqe. Ëh. Uh, Nëse. ndryshon ah, struktura. Ja ky. Po ti pse ankohesh ti? E di ndryshon struktura. Nuk ndryshon ajo struktura, mund ta them unë. Aty aty mbetet struktura, e njëjta strukturë është. Është më tepër kështu në perceptim. Aty aty pra. Aty aty. Po jo si çishte. Po sikur Altini ka filluar të ankohet nga gratë që kanë lindur më përpara. Jo, më nuk kanë kohë më, absolutisht. Sa struktura? Nuk është struktura. Unë them bravo i qoftë që ato që kanë fëmijë, domethënë arrijnë ta mbajnë trupin po prapë po aq në formë se si. Altini vlerëson ato. Okej. Domethënë në këtë sens e vlerëson. Fal, e kam E kam kështu pra thashë mos. Ta më duket sikur thënë që s'është e njëjta gjë. Jo, jo. Atëre, Ieri dëgjoj dëgjoj pak Ierin se Ieri e ka përshtatur edhe shprehjen që ka zgjedhur për sot. Mhm. Mm Dhe është nga Victor Hugo. Nga kush? Victor Hugo. Ah po, që këtu dëgjova si aktor Hugo. Aktor Hugo, po. Ne mund të kishim. Mund të quash dhe aktor. Aktor, Hugo. aktor, po. Artisti Victor Hugo, jemi. Atëherë, shprehja është kjo. Mm -hmm. Ju e sodisni yllin për dy arsye, se shkëlqen dhe është i paarritshëm. Por, përbri jush është një shkëlqim edhe më i brishtë dhe një e fshehtë edhe më e thellë. Gruaja. Fantastike. Olta më frym Olta të lutem. Edhe një herë jepi. Aman të lutem. Mua po më mbahet për vete. Olta nuk po merrte më frym. Për pak. Vetëm për pak. Çfarë ishte kjo? Po pra. Dëgjoj edhe një herë, dëgjoj edhe një herë, dëgjoj edhe një herë. Nga fillimi, nga e para jepi. Jepi. Ju e sodisni yllin për oh. dy arsye. Një. Se shkëlqen dhe, dhe është i paarritshëm. Oh. Por, përbri jush është një shkëlqim edhe më i brishtë. Mm. Dhe një e fshehtë edhe më e thellë. Mhm. Mm Gruaja. Gruaja. Bravo. Bravo, Bravo Viktorit. Viktorit. Shkurt Tori. Ose Viku. I lumt. I lumt, i lumt. Ja kush e ka menduar. Dhe ja për... një grua që do na tregojë se si do të shkëlqejë sot. Olta Reka, jepi grua. Altin. Jemi gati me motin. 8 po. gradë është në këto momente, 16 është maksimalja për sot dhe vetëm 5% janë shanset për shi. Okej. Okay. Dhe sot ju premtoj që nuk do pikoj. Nuk do pikoj, kjo e mirë sot miq të dashur. Kjo është menduar edhe Perëndia për ju. Ka menduar për të marrë. Një ditë feste për ne. Zoti, po, ka nga ata që thonë Se zoti e para dihet që s'ka gjini, edhe në Bibël. Ëh. Mm. Sado që është ati, e ke parasysh ati Tam. biri e këto, por uh, këto janë uh, gjithsesi konvencione njerëzore. Se Perëndia nuk është se ka seks, domethënë kështu. Ëh. Edhe Dhe qime apo ku di unë se çfarë, nga këto. Është është është gjë tjetër. Tjetër gjë, është tjetër gjë, i paimagjinueshëm në në formën e vet. Kështu që nuk mund të ketë atribute, po themi të një burri apo të një mm -hmm. gruaje. Po se s'është se s'është burrë ose grua. Nuk është, është një lloj po. tjetër. Po. Po ka nga ata që besojnë që Zoti është grua. Në kuptimin figurativ. Në fakt, edhe edhe natyra. Po. po, ka nga po. që thonë po, po. Që thonë Zoti është femër. Okay. Por por edhe femra edhe mashkulli dalin nga Zoti. Domethënë ai ka atributet mm -hmm. edhe të, edhe të. Kjo është ideja. Se thotë që e krijova njeriun në imazhin në imazhin tim. Po gjithsesi, e kalojmë këtë pjesë? Po, e kalojmë, e kalojmë. Teologjike të klubit të mëngjesit, tani është ora 9, më falni, 7:19. Ë, uh, kthehemi shumë Amin. shpejt mbas këtyre mesazheve dhe kënga tjetër do të jetë uh, I, I breathe. breathe. Nga Vacuum. 7:24 minuta në klubin e mëngjesit. Dëgjuat nga grupi Vacuum, Vakumi. I breathe under my window. Ana. Ëm është data 8 mars sot, gëzuar 8 marsin të gjitha vajzave, vajzave dhe grave dhe gjysheve. Edhe gocave që na dëgjojnë. Të gjitha femrave. Të gjitha, jo s'më pëlqen femrat. Pse? Fjala e grand, grand, grand, gruaja është shumë e bukur. Ne kemi diskutuar gjithë ato herë këtu. Për një çikë, një grua nuk është domosdoshmërisht. Zonjave dhe zonjushave. E po pra po, po, edhe kur thua grua, un kur mendoj grua, nuk mendoj për një grua 40 e lart apo grua, edhe një vajzë që është 17, 18 vjeçe po themi. Është grua. Është është një grua, është një grua e re. Grua në gjithë kuptimin e fjalës, grua me gjithë bukurinë që ka një grua, një femër. Se femër është, femër është është pak e për shembull është feministe si fjalë. Po është është pak feministe. Edhe shikoj për shembull se si përdoret në shtypin. Nuk është feministe. Po femër mund të thotë. Është tjetër gjë konotacioni që i jep po, fjalës. Po sigurisht po, është tjetër po, gjë fjala vetë. Grua, domethënë, më fal, po ideja është kjo. Një mace, një mace, nuk i thua dot grua. Apo jo? Po, s'ka se si. Po një mace mund t'i thuash femër. Po. Po, se është mace femër. Po, pra, është diçka që përfshin një spektër më të gjerë si fjalë. Cila? Femër. Po pra, femër është çdo gjë që është femër. Po. Në në të gjitha speciet, nga kërmilli deri tek njeriu, po, edhe elefanti. Po, janë ato. Dakor, po këtë radhë, kjo nuk është festa e elefanteve, ieri. Po mund të jetë grave apo jo? Se s'bie tash ta festojnë edhe macet që janë. Si ka. Minjtë, e ku di unë se çfarë. Po po kuptoj, ndoshta dhe ata do do e festojnë. Femra janë dhe ato. E po pra po nuk është dita e dhe në shtypin shqiptar fjala femër po. përdoret në një formë derogatore. Domethënë mm. Ky është problem tjetër pastaj, po. sepse nuk duhet të keqpërdoret si fjalë. Si dal për femra për shembull. Ah, Madje ndonjëherë përdoret fjala. Për çfarë po? Ë burri dhe femra e tij, a ku di unë se çfarë? Ne po. nuk dimë. Ë është pifë në fakt. Po. Pra. Të pa mundu është ajo që thosha me grua. Edhe njerëzit kanë pak frikë nga fjala grua dhe zonjë. Se është ajo tjetra që thonë, e po si gru E po si gru do të thotë që që je plakur, që je. Çdo lloj fjale, pavarësisht epitetit që mund t'i po. vësh në krah, mund të marrë konotacion të mirë ose të keq, ëh, edhe në këtë rast, edhe grua, edhe po femër. Unë e përdor në kuptimin e mirë të fjalës. E di. A woman. Man, I feel like a woman. Pa pa pa pa pa pa. Te ku jemi? Ëm, uh, e pyetja është kjo. Gëzuar 8 marsin, kujt dëshironi t'ia uroni festën sot? Mhm. Mm kujt dëshironi t'ia uroni festën sot? Ka shkruar Ardita, thotë no, të gjitha femrave, pasi pa femrat s'ka jetë. E po, okay. Duke oh, filluar yeah. nga femra e peshkaqenit. Tek femra e kërmillit. Po kjo është e vërtetë. Tek uh, unë nuk thashë se është e vërtetë, unë madje po po e po e mbështes. Me luanesha, me mace. Ka ndonjë fjalë për macet? Mace. Jo, mace, se është daci, po. Se për qentë ka, prandaj po thosha. Oh, jo. Tek qenushet. Ëh, uh, tek miushet. Mm. Etj, etj, etj. Pra për gjitha ju femra, Ju urojmë uh, një ditë të mrekullueshme. A ka do ketë një çik Magic Mike për juve mbasdite apo hiç? E dini Magic Mike-un? Po, po. Oj, sa film i shpifur. Dukej pra dukej. Atë të shohim njëherë, të kalojmë drekën, se kemi një drekë intensive sot, pastaj. Ishte e kishim e kishim të dielën këtë se ka dalë dyshi. Magic Mike Dyshi. Mhm. Mm Pashë që ishte Jada Pinkett Smith, ish uh, bashkëshortja e Will Smith, duke se tani quhet thjesht uh, Jada Pinkett. Kuptove ti. Ka rënë Smith. Por uh, Eh, pashë një gjysmë. E di çfarë? Është e unë e mbaj mend e kam parë të parin Magic Mike. Po. Janë me këto çunat që kërcejnë. E që që kërcen kështu si asnjëherë nuk e kam parë. S'e ke parë? Nga fillimi deri në fund, kam parë vetëm momente. Për goca bëhet më shumë. Ëh. Mm. Po që nuk e di. Ëm S'ia vlen dhe me pak fjalë. Është shikon, shikon, nëse do të shikosh Channing Tatum duke duke përdredhur ë uh, prapanicën për 2 orë. Domethënë, ok, mund ta shikosh kështu në kontekstin që ja një gjë e re janë këta, janë këta si interesi këtyre çunave që kërcejnë kështu. Po bëhet e vjetër pas një Pas gjysmë ore. Pas kërcimit të parë, domethënë. Pastaj është e njëjta gjë që është ato. Janë ca gjëra që ose jemi ne, nuk e di, s'jemi mësuar a kështu, po ai lloj sensualiteti i shkon femrës, nuk do të them që është është për juve. Megjithatë sot e di që shkoni nëpër këto, jo juve, juve na sillni apo shkoni dhe ju. Jo. S'ka asgjë të keqe, mund të jo, shkosh. Jo, jo, nuk ka asgjë të keqe, po. Fatkeqësisht ka qëlluar ditë javë. A mund të pyes a a a keni qenë ndonjëherë nëpër këto? Jo, jo. Të më shkruajmë me kështu. Jo. Jo, po të marrë së paktën. Po unë thashë ndonjëherë, nuk thashë ndonjëherë në 8 mars. Okej. Okej po? Po. Ja. Po. Okej jo. Jo, tani si po mendoj jo. Si tash po mendoj, okej, çfarë s'ke qenë? Jo, pra ja nuk kam qenë seriozisht. S'ke qenë? Po, po nuk është turp në dhomën e gjumit. Mund të rastisësh. A në dhomën e gjumit po? A ti po? Po pra një formë është dhe ajo Olta Aha, qesha vetëm unë është ajo Më mirë ashtu Olta Po ku bëhen këto? Se po mund Olta dhe të bësh një të organizojnë një gjë. Në këto po. vite të vogla do të thyesh internetin. Nga këto klubet po, ta thyesh internetin Olta. Jo, jo, nuk kam ndërmend ta. Dëgjo. Jo, edhe nuk e shikon më vetëm. Me një lëvizje në drejtimin e gabuar e thyen internetin. Ëh, do të pyesja. Mm. Këto klubet këtu, klube ku kërcejnë meshkuj. Këtu është ndryshimi mes një burri dhe një gruaje. Po prandaj po bëhet. Po këta janë të huaj apo janë shqiptar? Kur ndodh për 8 marsin, se ditët e tjera lihet po, në heshtje. Po më janë të huaj se janë më të trajtuar. Janë më të trajtuar. Se ne jemi popull i vuajtur. Po, i vuajtur. Vërtet ali. E mbaj mend dikur kështu thuaj. Po kush del Olta, kush një vend gjithë, kush del aty sipër në skenë. Këtë thuaj kush del, po jo që jemi popull i vuajtur. Kam dëgjuar që ka shërbime. Ej, uh, kjo është e vërtetë tani. Bëjmë bisedë me ca njerëz një ditë. Olta, ty tani kur ke 1000 gra para, kuptohet që duhet të zgjidhesh. Të del turbi. Para se të dalësh aty. Është një moment, unë që jam ngjitur në skenë e di, është publiku, publiku të merr me vete. E kupton është publiku ti, Ti oh çdo gjë ikën aty. Ikën. Ti vetëm bën atë lëvizjen tënde. Bëhesh një me publikun. Është ajo lëvizja kështu. Quhet Sahati. Ke mësuar Ku ti mundohesh të jesh helikopteri? Ku ti mundohesh të jesh akrepi i minutave të paktën? Jo i orës, se i orës është shumë i vogël, por ëm um, nëse po më thoshin, po më mhm. thoshin që ka ka shërbime që që shumë diskrete. Mm. Po. Shumë sekrete. Mhm. Mm Tani nuk është sekret, por që e dim jo, pak jo. vetë. Ka nga këto eskorta për shembull, ka nga këto eskorta, dhe këto eskorta fe, e, e, me, me femra, mm. dalin dhe në gazetë. Tam. Që thotë deputeti kështu, e deputeti ai është forma më e mirë e publicitetit që mund të që mund të bëjë një eskort, po themi. Mm -hmm. Plus që ca një në kështu. Plus që Enkel Demi ka shkruar një artikull për këtë që ka bërë namin. Mm -hmm. Plus që mund të fillosh punë në televizion, nëse je e mirë. Po tani në në profesion. Por uh, ti ku do të dalësh? Thonë që ka edhe meshkujsh, pra që u po. serviret femrave. Po, po ky është më diskret. Sepse janë edhe gra në një farë moshe të caktuar ku ku bëhet e nevojshme që të paguash për këto lloj shërbimesh. Një lloj ah. zhigoloje. Mm. gëzuar 8 marsin, shijojeni femra se kjo ditë është për ne. Wow. Le të jemi më të lira sot e përgjithmonë ta gëzojmë, thotë Lorena Kojdelaj. Po. Le të jemi më të lira sot, nuk e di çfarë nënkupton me këtë. Më të lira po, sot. Unë dua t'i mëshoj asaj që Lorena thotë, le të jeni edhe ju më të lira sot. E unë shitem shtrenjtë sot. dhe dhe ta gëzoni. Jo, jo, nuk mund ta ul pazarin për një ditë. Në kuptimin e lirisë e thashë, jo në kuptimin e çmimit. Po, po, po. Kujdes sot. Sante, po ne kështu jemi të lira çdo ditë të vitit tani. Sot na ngeli të lirohemi. Nuk paguajmë. Ëm, ehm, ora është tani 7:35 minuta miq të dashur. Anagrama është gati, por unë mendoj, ne dëgjojmë një këngë dhe kthehemi pastaj me anagramën e kuizet e mëngjesit e gjitha këto. Ja kush. Let's go girls. Shania, Club FM. Ora është në 7:39 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni dhe ju urojmë gëzuar festën të gjitha grave. Ndërkohë Blendi je gati për anagramën? Uh, para anagramës okay. dashur Kam një mesazh doja... për Oltën. A ke një mesazh? Mundem? Po. Për para anagramës, thashë se kishte momentin e anagramës, por un kam një mesazh për Oltën dhe të gjitha gratë anembanë në Shqipëri. Olta bëj gati po. celularin tënd, sepse uh, gati e kam mirë. Tegu shpërblen të gjitha femrat në lidhje me festën dhe deri nesër ka oferta fantastike. Bëhet fjalë për produktet e kozmetikës, bizhuteri, të brendshme, optikë mm -hmm. dhe për gjithë nënat që i kanë shumë qejf Produktet e shtëpisë mund të shkojnë tek Art Teg. Çfarë duhet të bësh është që kliko në teg.al, fotografo ose printo të gjitha kuponet me ulje që përmbajnë 30, 50 e të tjera, 50% uh, ulje. Kaq shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë, ti mund ta marrësh në telefonin tënd dhe ta paraqitësh në një nga dyqanet e Tegut dhe përfiton uljet tënde. Dakord? A mund të iki? Ik thashë me vrap. Po bëj një anagramë o Jero, po siç e di ti, i kam i kam me kështu këto gjithmonë me Po e po vizaton bukur. Mhm. Po. Atëherë un jam gati për anagramën në ditën e sotme, le ta le ta hedhim. Anagrama në klubin e mëngjesit. 6 6 Olta. Me ditë Olta, me ditë. Okej. Okay. Se ku ka ti çfarë bë këtu? Amerika? Apo Kanada, larg qoftë. Që s'del dielli. S'e di si ia bëjnë ata burrat në Suedi për shembull. Po le të ishte Kanada këtu pas po ka gjë mos të dilte dielli. Kur është 6 muaj natë që i lënë gratë dalin në për në për errësirë. Po, si po. durojnë ata? Pse s'i pyesim? Ha, nuk e di. Po s'janë mesdhetarë ata. S'janë si puna jonë? S'u dhemb shpirti atyre. Jo, jo. S'e ndjejnë atë përvëlim të brendshëm që mos dish ku e ke gruan atë moment, në atë çast. Plus që s'kanë imagjinatën tonë. Në çast imagjinojnë. S'janë kaq të zgjuar e ke. Jo, jo. Jo, po ç. S'kanë diell. Se ne ngaqë rrimë shumë në diell, na piqet koka, domethënë na i lloj lloj. Nga dielli i verës vuajmë gjithë dimrin. Po pikërisht pra. Nëse ëm um, Nok Ruse Pise është anagrama që kemi për sot, N O K R U S E P I S E. Për sa luajmë Olta? Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Atëherë, për një kontroll të plotë mjekësor, siç Olta thotë, duhet të na thoni se çfarë domethënë nok ruse pise. 0-6-19-27-12-2 E di pse është e vështirë Jeri? Mm. Sepse me thënë të drejtën Unë U habita pak Kur e gjeta këtë fjalë Në fjalorin e gjuhës shqipe Nuk e dija që ishte Nuk e dija që ishte mm. Sepse është një fjalë uh, Është një fjalë ndërkombëtare. Okej. Okay. Okej, okay, është me prejardhje të huaj. Domethënë versioni po themi uh, anglisht i kësaj fjale është shumë i ngjashëm me atë shqip. Është si puna e bicikleta. Ha? Bicycle. Kështu është kjo fjalë. Kështu që po jua jap si ndihmë këtë. Dhe kur e pashë në fjalor nuk e prisja që ta gjeja aty, por e gjeta. Është në fjalor vlen për anagram. Mm. Ky është rregulli që unë kam. Nok ruse pise. Nok ruse pise. Meqë jemi tek tek noku. Tek nok ruse piset. Tek noku. Maria Sharapova kishte rezultuar uh, do bëhet uh, Australian Open tani. Ky uh, turneu i tenisit që zhvillohet çdo vit në Australi. Mm -hmm. 28 vjeçarja ruse ka rezultuar me pozitive në testin e doping. Dopingut, po. Mm. Po, lexuan analizat edhe shkruan atje ruse pise. Ëh. Uh, Gjynah prishin karrierën. Kështu që Kështu që Maria nuk do të marrë pjesë. Kam përshtypjen unë në Australian po, Open. Po, unë mendoj siç të paktën nga informacionet që kemi. Çdokush merr po me sasinë, me sasi të limituar. Po nuk e di nëse bëhet fjalë për uh, për droga qejfi apo nëse jo, bëhet fjalë për këto drogat e forcës. E pra, e doping domethënë. Po. Si doping ose elemente kimike gjëra mm. kështu po. Nuk e di, është një botë krejt tjetër që s'na përket. Nuk duhet, po po duhet për shembull doping për radio. Imagjinoje për shembull, sikur të kishte kishte një garë shumë intensive emisionesh radiofonike. Edhe edhe të duhej për shembull që konkurrenca është aq e fortë sa ti duhet të drogohesh. Sa ti duhet të drogohesh. Se ke hallin e Aldos, për shembull, apo të të Enos, Enos apo të Mirës. Po. E kupton edhe edhe ja kështu. Mira, mira. Të dalim në radio. Eri, edhe ti çik. Gjithë. Jo, apo apo me apo me shiringë. A u dëgjon se çfarë? Hajde. Tani jemi gati. Tani ta shikojnë ata. E fillon bën lëvizje të pakontrolluara. Që unë po i bëj me gjithë mend. Terara. Mos më qesh mua. Jo, jo. Mos më qesh mua ashtu. Po nuk e jam unë. Po se mund. Akoma këtu je. Vërtet ke ditën Olta. Ti shkuar te TEG-u, ato thon të po brendshme me ulje ti. Çfarë thoshte? Edhe një herë Eri ça thoshte? Cila ishte dyqani? Tek kozmetikës. Tek bijut, tek optika. Po. Optika të brendshme. Të brendshme pra. Po. Mm. Por duke qenë se Olta është edhe mama, mund të shkojë edhe te Arteg. Po. Nok Ruse Pise është anagrama për sot N O K R U S E P I S E për një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti shumë shpejt edhe largohemi. Se dua që t'ju uh, ka pasur uh, mbledhje grupi parlamentar i Partisë Socialiste dje me dyer të mbyllura. Janë këto shula të mëdhenj, kanë shula socialistë që quhen Bum, bum, bum, bum, bum, bum Madje ka, ka njerëz që merren vetëm me, me, me mbylljen e shulave mm. Quhen shulca uh, Jo shulca, shulca Shulca, shulca. Um, Por, përveç shulave që kanë mbyllur dyert Debatet kanë qenë të ashpra thonë Dhe ky objekt është bërë gjithashtu personazh Seç është një gjë Olta, po nejse Kemi një fitues në këto po. momente, jepi pak Dhe është Arjani më ka thënë Gota Gota është jo. saktë Gota Një ah, atet një imbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex Mhm Do ju ndihmoj pak me, me diçka tani ehm, Nok Ruse Pise Ka pasur shumë përgjigje të pasakta në lidhje me Nok Ruse Pise Po e them që në fillim, kjo ishte një fjalë të cilën unë u surprizova ta gjej në fjalorin e gjuhës shqipe. Sepse sepse mendova që ndoshta nuk do të ishte atje. Megjithëse është një fjalë që ne e përdorim, nuk është se nuk e përdorim. Megjithëse korrupsioni nuk është. Po korrupsioni, po korrupsioni është Po s'ka kë aty. Është jo, në kë nuk ka pas. Po. As perkusione, as konspiruese. Jo. Jo. Jo. Jo. Nuk është as uh, korrupsioni, as uh, konspiruese, as perkusione. Mhm. Ëm Por është një fjalë të cilën nuk e përdorim shpesh. Nuk e përdorim shpesh, por kur duhet që ta përdorim, e përdorim. Tani. Ka të bëjë për shembull me ë uh, ka avion të tillë. Mhm. Mm ka avion, të, mendoj se ju kam ndihmuar boll. Mm. Ti e ke dhënë, më them. Atëherë Folëm për uh, grupin parlamentar Të partisë socialiste që ishte mbledhur atje E ku thuhet që ka pasur një mbledhje të acaruar Dhe tani shkojmë tek Shqupi mm. Tjetra Bombë E jetës shqiptare Njëra, si i thonë ata, ka dy lloje bombash në parlament Njëra është e kuqe, tjetra është blu. Rozë tani, mavi, si quhet. Nejse, ëm, ky deputet i Partisë Socialiste, sipas shtypit, ëh, mm -hmm. praktikisht të gjitha portaleve e gazetave rezulton të ose akuzohet se apo shkruhet se ka kërcënuar një gazetar duke i thënë se do të të var për gjuhe. Oh, wow. Wow. Po. Dhe do të ta djeg kufomën. Wow. ja. Wow. Fantazi. Këtë mos e shtove ti. Është një deputet. Jo, jo, e unë e lexova. Nuk më shkon mendja Olta t'i varë wow. njerëzit dhe pastaj t'u vërë flakën trupave që varen. S'më besohet. Ua. As mua s'më besohet. Është frikshme. Unë shpresoj shumë që të jetë një mashtrim dhe një shpifje e shtypit megjithatë. Në të gjitha mediat e gjen dhe zotëria i kërcënuar quhet uh, Nebil Çika. Mhm. Mm gazetari i kërcënuar. Po. Thotë se është e vërtetë. Madje ka qenë edhe Nard Olli dhe Salinjani atje prezent kur po, ky deputeti i PD-s i ka thënë atij do të të var dhe do të të djeg. Dhe do të të djeg. Po. po. Kush e ka këtë fantazi kaq? I frikshëm. I frikshëm. Oh. Unë un do e dija, unë do e dija menjëherë këtë. Po mirë se është pas i kërcënimit. Dhe lieti për njëherë ka zërin. Do më qe mbyllur goja një herë për gjithmonë. Nëse, ëm um, pak vështirë më duket Olta tek. Kemi Nisidën që do të vijë tani me lajmet e orës 8. Ishte ajo me vonesë, sigurisht për fajin tonë. Mm. Mirëmëngjesi, mm. mirë se keni ardhur miq të dashur Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjesi. Me Altinin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga 7 në 10 Në valët e radios Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-s Kemi një fitues në lidhje me anagramën e ditës së sotme. Kam kënaqësinë të them se është një fituese. Po. Meqë është edhe dita e grave sot. Po kjo ishte rastësi në fakt, po. nuk është se e zgjodhëm kështu. Është, e nuk është rastësi, gocat janë të zgjuara. Jo, jo, rastësi që qëlloi kështu. Po, Nok Ruse Pise ishte anagrama dhe do të thotë supersonike. Bravo. Supersonike. Ka thënë Maria e para 954 i mbaron numri fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Supersonike nga fjalori i gjuhës shqipe. Nga faqja 1200 e 16 tepër vonë s' më duhet 1216 në fjalorin e gjuhës shqipe. Mm, mm, Supersonike, mm, shpejtësi më e madhe se ajo e zërit. Mhm. Më shumë se sa 1300 km në orë. Shpejtësi supersonike. Okej. Okay? Okay. Ka avion supersonik. Mm -hmm. Kështu. Po. Që 1000 më shumë se 1300 km në orë, imagjinoni. Okej, okay, le ta gjejmë tani zëri përgjimit, miq të dashur, duhet të identifikoni se kujt i përket. Ky zë, kujdes. Kjo është një kauzë e përdorur nga një grup dështakësh, nga një tufë delirantësh, oh. që nuk kanë bërë asgjë në jetën e tyre, përveç se të kacaviren për të dalë në televizor mbas një partie politike ose mbi një kauzë e cila nuk qëndron. Okej. Okay. Urime, urime zemër. Okej. Okay. Bravo Olta. Ndërkohë që ju themi bëni kujdes nga Arben Ristani. Po, është Arben Ristani pra. Është Ina 442 mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Ina, kjo është përgjigje e saktë. Ina ka fituar dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, e shkëlqyeshme dy bileta për në Cineplex. Nuk gjen asgjë, po ta thuash dy herë. Po, pra. pse ka qenë ky? Ky lloj diskutimi edhe ky lloj kërcënimi dihet apo jo? As e kam idenë, por ja. uh, kam përshtypjen që uh, gazetari Nebil Çika ka shkruar diçka në lidhje me PD-n e Vlorës se mm -hmm. që nuk i ka pëlqyer zotit Ristani e kështu. Nëse, ëm um, këto janë uh, normale në politikën shqiptare, kam përshtypjen unë, se kur çai tha. Ëm um, Megjithatë, sikur janë fjalë të padëgjuara. Le të largohemi pak nga nga ky pellg. Ky moçal dua t'ju çoj pak në Amerikë. O oh, sa mirë. Mhm. Mm Ehm um, Dwayne The Rock Johnson. Yes. Dwayne The Rock Johnson, aktori uh, ish keçisti, tani më aktor, i cili është i njohur edhe për rolet që bën tek uh, Fast and Furious, mm -hmm. etj, etj. Njihet si një nga trupat më Mbresëlënës është fjala në kinematografi tani. Dwayne The Rock Johnson është një mal me muskuj. Ëh, mm -hmm, e vërtetë. Dhe uh, për të mbajtur këtë trup, edhe po ta shikosh edhe në filmat për shembull, është në një formë po. të jashtëzakonshme. Ata mm. damarët që i kërcejnë mm. mbi mm. Mbi lëkurë, mbi lëkurë, nën lëkurë po, mbi muskujt domethënë. Po, një lëkurë që shkëlqen do të thonë. Po, ka një lëkurë të butë. Etj, etj, etj. Por, ë, Ë uh, tani ideja është këtu. Ë uh, që të mbash një trup siç e mban uh, Dwayne Johnson, kap. Mm. ka një punë të jashtëzakonshme. Dhe një 37 vjeçar ë um, i cili quhet Mark Webster vendosi që të provonte të mbante dietën dhe regjimin që mban që mban Dwayne The Rock mm. Johnson. Ja ky këtu është uh, Mark Webster. Wow, po ky është skile fare. Ky është skile, po, por ky donte vetëm të provonte nëse mundet ë uh, të hante dhe të stërvitej siç ha dhe stërvitet Dwayne The Rock Johnson. Dhe si ndodhi? Kështu që për muajin në në në fakt për 33 ditë me radhë që ranë në shkurt dhe në mars, mm -hmm. do 33 ditë, mm -hmm. ai provoi regjimin e... stërvitor dhe ushqimor të Dwayne The Rock Johnson. A mund ta bënte ai atë? Dwayne Johnson ha 5000 kalori në ditë. Oh. Në 7 vakte. Normalisht njeriu duhet të konsumojë dhe i hmm. duhen një njeriu normal rreth 2000 kalori, një burri. Po. Rreth 2000 kalori në ditë mm -hmm. janë të mjaftueshme, aq shpenzojmë, aq Dhe me atë mban peshën që ke, me 2000 kalori. 5000 kalori në ditë. Më shumë se dyfish. Dwayne Johnson. Mm. Po. Ëm uh, bën 90 minuta kardio çdo ditë. Më falni, 1 orë uh, kardio, 1 orë vrapim pra. Mm -hmm. 60 minuta pra. 60 minuta kardio dhe 90 minuta stërvitje me pesha. Mm Ushqimin e ndan në 7... Çdo ditë. Mm. Çdo ditë. Po po po po. 6 ditë në javë. Ka vetëm një ditë në javë pushim. Mhm. E diela. 6 ditë në javë. Dwayne Johnson, edhe pse mund të jetë, kjo është ideja, edhe pse mund të jetë në shesh xhirim, duke bërë një film, 14 orë ndonjëherë në shesh xhirim. Tam. Megjithatë mbas 14 orëve në në punë, po e mhm. quajmë, Dwayne Johnsoni shkon dhe bën një orë vrap Edhe 90 minuta peshat. Edhe mm. 90 minuta pesha, pra 2 orë e gjysmë në ditë ia dedikon çdo ditë trupit të tij dhe prandaj ka atë formë. Ushqimi që ai ha, 5000 kaloritë përbëhen uh, më së shumti nga peshk, pulë, vezë, mish pa yndyrë etj etj etj. Gjithë gjëra të mira. Siç gjeti uh, Mark Websteri kur e provoi, tha, "Ky, tha, është i jashtëzakonshëm." Domethënë ky lloj përkushtimi nuk është diçka që çdo njeri mund ta bëjë, do një disiplinë. Duhet të një lloj vullneti i hekurt. Po, mua më mm. desh, thotë ai, rreth një orë e gjysmë në ditë që të përgatisja gjithë ushqimin. Sa e përgatisje gjithë ushqimin, mm -hmm. sepse duhet ta hash. Po. Siç e ha Dwayne Johnson, dhe Dwayne Johnson duhet ta hash 7 herë në ditë. Është kjo që thonë ata se nëse e e, e, e ndan ushqimin, jo në tre në tre vakte, por ha më pak në shumë vakte, mm -hmm. e mban metabolizmin e trupit gjithmonë në formë të shkëlqyer. Domethënë, shumë të tendosur, kështu që metabolizmi punon më shpejt. E kisha shumë vështirë thoshte ai sepse kisha konferenca, kisha mbledhje, kisha punë për të bërë edhe duhet të futesha në një dhomë atje dhe duhet të ngrohja peshkun, mhm. domethënë, haja peshkun këtu, haja pulën atje. Megjithatë, thotë Mark Websteri, ë uh, Kam kam ndier, thotë ai, veten në një formë të shkëlqyer. I ka bërë edhe ato 60 minutat e vrapit, edhe po. ato 90 minuta, sigurisht me peshat që mund të përballojë ai, që nuk ka muskujt, po. Po, jam 37 vjeç, thotë ai. Ë uh, Mark Webster, edhe kam filluar të ndjej zakonisht dhimbje, gjëra, domethënë nga këto tipiket mhm. gjatë gjithë kohës. Megjithatë thotë, nuk jam ndier kurrë kaq mirë sa jam ndier gjatë kësaj kohe Kur kam ngrënë 5000 kalori në ditë, kam vrapuar një orë dhe kam bërë pastaj një orë e gjysmë stërvitje me pesha. Jam ndjerë thotë ai si një si një rrok. Po i bie që këto kalori mm. shkrihen si. Shkrihen, po po të bësh një orë vrap. Mm. Një orë vrap do të një orë vrap do të do shkosh diku tek rreth 1000 kalorit, do t'i do t'i shpenzosh vetëm me vrapin. Mm. Do t'i djegësh atje. Dhe pastaj uh, në një orë e gjysëm që merresh me, me pesha, pesha, do do shkarkosh rreth uh, 1500 tjera. Kështu që ikin 2500 dhe pastaj mbetesh me 2500 që i shfrytëzon pastaj për punët e tjera ditës. Aktivitetet normale. Mm. Por ndërkohë je duke vendosur uh, muskuj gjithandej. Kështu që Mark Webster e bëri për një muaj, 33 ditë. Do e vazhdojë apo? Uh, Besoj se po. Po, thotë ai, po nuk, nuk mund të vazhdoj të ha kaq shumë peshk, kaq shumë pulë, vezë çdo ditë. 5000 kalori janë shumë për mua, thotë ai. Mm -hmm. I bie, i bie në rreth 5 kg ushqim çdo ditë. Wow. 5 kg ushqim çdo ditë. Wow. Mirë, uh, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Po mirë është t'i vësh vetes një kështu. Tetë e 24 minuta tani në klubin e mëngjesit. Oh, vajti tetë e 25. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Ju përshëndesim nga Radio Club FM në 100.4. Edhe nga ekrani Club TV. Edhe nga ekrani Club TV. Gjithashtu çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në 10 në këto valë në këtë ekran. Gjatë uh, ditës sot japim edhe kopje, meqë është edhe dita ë uh, 8 marsi. Duam t'ju urojmë që të gjithave një 8 mars të mrekullueshëm, edhe një 9 mars e ditët e tjera në vazhdim, mos jetë vetëm një ditë e gruas, por të gjitha. Të grave e me leje edhe të burrave. Mhm, patjetër. Pse jo? Ëh, uh, megjithatë, juve veçanërisht ju urojmë sot, gëzuar 8 marsin dhe ju pyesim kujt dëshironi që t'ia uroni festën sot, kush është gruaja apo gratë në jetën tuaj? Ëh, uh, që ju kanë uh, që ju bëjnë të lumtur. Mhm. Mm dhe do. Cilave doni t'ia uroni sot, mm -hmm. veçanërisht. Se ua urojmë të tërave me fjalë goje, por janë disa ato që janë në jetën tonë, të cilave ua urojmë 8 marsin me shumë shpirt, nënat. Mhm. Zakonisht bashkëshortet të dashurat, pse jo? Etj, etj, etj. Po s'i jep gjithave. Po s'jam kështu i datave. Tara da da da da ta i datave jo, i bie që i dhuratave jo jo. Mm, jo, i mm. dhuratave i bëj kur kam mundësi ekonomike. Aha. Sa herë mundet? Një në disa vjet. Varet se ka qenë ka qenë kohë krize me thënë të drejtën. Po se S'ka, të rëndësishme janë veprat, ëh. Ti kujt ia uron Olta? Sa një sa një der. Sa një Jo, jo, se s'kam qenë asnjëherë shëndoshë Alti. Ja. Kështu kam qenë dobët. E dobët ke qenë. Si je tani? Jo, tani po shëndoshem. Elegant. Jeri ti kujt ia uron Jeri? Të gjithave. Të gjithave, gjitha mamave të tua. Të gjitha grave. Të gjitha mamave të mia. Po pra kujt ia uron? Të gjitha grave. Po kërkoj një një grua veçanti, jo të po gjitha grave. Po mami nuk diskutohet, gjyshja se po më ndjek. Ah, pra, gëzuar. Po pse duhet? Po çdo ditë duhet ta tregosh me vepra, okay. Sepse edhe për Shën Valentin për shembull, për Shën Valentin janë janë po, po, është po. është vërtet që është komercializuar, po. Janë sa njerëz që thonë, "Ah, oh, ah, Shën Valentin çdo ditë nuk bëjmë gjë ashtu." Jo, janë ato kurnacët që s'duan të bëjnë dhuratë. Po, pra, më duket se po. Mm. Më duket se po. A thua ti, a thua ti dhuratën edhe se vetëm se vetëm ta i duan primin. Po mjafton edhe një krem duarsh për të thënë. Po një, e di çfarë, do më japësh pak atë kremin e duarve? Nuk është krem duarsh, ah. nuk e feston. Po jo, nga i kremi jo, s'duan ai. S'kam ashtu. Nuk kam ashtu problemesh. Edhe kështu, kështu, gëzuar tetë marsin po Gëzuar edhe ty, gëzuar edhe ty, Olta Gëzuar edhe ty tetë mars Ta uroj dhe vjehrrën Po patjetër po, Gëzuar tetë mars O ma O ma O mami burrit O mami burrit O mami burrit uh, Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti Para se të largohemi Do të kemi një quiz me sërish, miq të dashur Vetëm mbas pak këtu në klubin e mëngjesit. Mhm. Vehbi Alimuçaj mm. I famshmi i Vefës së dikurshme Tam është uh, dënuar me kaq vite burg Sërish Për uh, fshehjen e Një milion dollarëve Bashkë me të birin madje Mm. Pyetja është sa vite? Sa vite? Sa vite? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kemi edhe një fitues sot Olta për të dhënë? Sigurisht që kemi. Atëherë jepi. Marlendi më ka thënë që është Erion Veliaj. Dhe nuk kam asnjë të pasaktë. E sa? Shiko, shiko. Po. Asnjë të pasaktë. Po me sa duket ka bërë uh, Ka bërë xhiron e plotë. Ndoshta i mbajnë mend. Po. Kjo deklaratë. Se çfarë ka thënë? Paska thyer televizorët. Po po. Kim Kardashian theu internetin, Erion Veliaj theu televizorët me këtë shprehje, po. E dëgjojmë. Kjo është një kauzë e përdorur nga një grup dështakësh, nga një tufë delirantësh që nuk kanë bërë asgjë në jetën e tyre përveç se të kacaviren për të dalë në televizor. Mhm. Shumë mirë. Bravo, për Marlendin kemi një dhuratë nga Electronic Line 216 i mbaron numri. Mm, mm, mm. Po shikoja një artikull tek uh, Peizazhe të fjalës. Peizazhe të fjalës, ë uh, një një blog i cili Zoti Vehbiu më duket. Po, Zotit Vehbiu, mm. studiuesit Ardian Vehbiu dhe njerëzve të tjerë. Mhm. Mm Ky quhet Gishti i Rusit. Ëh, thonë që nuk është është jo, pak i dhimbshëm. Shkrimi quhet gishti i rusit. Gishti për çudi kishim edhe një këngë ruse pikës sot. Por është një është një shkrim i cili tregon sepse uh, protestat e të dielës tek Liqeni janë pasqyruar edhe tek uh, televizioni ndërkombëtar Russia Today, mm -hmm. RT-ja. Edhe pastaj gazeta Tema ka shkruajtur një artikull, ka marrë domethënë meqë ka parë që video është publikuar, video është nga këto pa koment që tregon po, uh, se si njerëzit janë tërhequr nëpër furgona etj etj etj. Ë uh, Tema del me me me artikullin televizioni shtetëror i Putinit mbështet protestat tek parku i Liqenit. Wow. Në fakt, televizioni shtetëror i Putinit nuk është se i mbështet protestat, i i pasqyron protestat. Mm -hmm. Se ka 24 orë program gjatë gjithë kohës duke duke transmetuar video nga gjithë bota, televizion është. Por uh, sipas zotit Vehbiu tani, këto media vihen në shërbim të pushtetit në mënyrë që të delegjitimojnë këta protestuesit. Pra këta dalin si të mbështetur nga Putini. Mhm. Mm E me, e kupton, sepse meqë RT-ja e ka pasqyruar uh, protestën, i bie që këta të jenë të Putinit, thot ai. Ende nuk kam lexuar, thot, por nuk e përjashtoj që këto protesta mund t'i kenë nxitur edhe paguar në fakt serbët ose për të qenë brenda fare serbo-grekët me bashkëpunim të ngushtë me ISIS-in. Po, po. Po. Ka ditë që në shtypin afër PS-së po bëhet e pamundura për të delegjitimuar protestuesit dhe për të përjashtuar me çdo kusht mundësinë që ata Të jenë të frymëzuar thjesht nga dëshira e tyre për të mos patur ndërtime në park. Të gjitha këto kinezëri për t'i dëbuar kundërshtarët nga qerthulli i normalitetit, për t'i portretizuar si humbës, outsiders, të droguar, të zvetnuar, rebelë nga natyra, anarkistë dhe antikonformistë profesionistë, në mos antishqiptarë madje, ruajna o Zot, antiamerikanë, vetëm sa dëshmojnë papjekurinë fyese të aparatit të PR-it të pushtetit lokal dhe qendror të tanishëm. Ëh, pjesën tjetër pastaj mund ta lexoni tek tek peizazhe.com. Po është e qartë pra. Gishti i rusit, quhet ky artikull mm. nga Ardian Vehbiu, që është është njëri nga njerëzit për cilët un kam më shumë respekt nga tërë kur vjen puna tek tek mendimi që ai shfaq, edhe qartësia e tij, edhe ndershmëria intelektuale që e karakterizon. Po gjithsesi. Shkëputemi tani. Kemi muzikë for you është Falling for you në klubin e mëngjesit. Kjo është nga Teenage Mutants dhe Laura Welsh. Ora është 8:34 minuta. Mirëmëngjesi e gëzuar 8 marsin. Po. Se dje, dje iku, po sot, sot. është uh, dita e fundit, rasti i fundit që të shkoni tek uh, www.tag.al dhe atje të shikoni se kanë uh, vendosur online imazhet e kuponave të ndryshëm nga dyqane të llojit të bizhuve, të të brendshmeve, të kozmetikës, të kuzhinës, etj, etj, etj, etj. Ëm dyqane pra që ndodhen tek Tegu. Ju mund të shkoni online, mund të shkoni online tek uh, duke përdorur celularin tuaj apo një kompjuter dhe mund t'i fotografoni kuponat. Apo të bëni ndonjë print screen të këtyre kuponave dhe ta merrni telefonin me vete pastaj dhe të shkoni në dyqan. Dhe kuponat janë për 30% ulje, për 50% ulje, për uh, 10000 lek mm, Ka dhe oferta shumë të mira, nëse mm. ti blen diçka, diçka tjetër mund ta marrësh po. falas. Kështu që ka dy hapa, e para shkosh tek teg pika al, të printosh apo të bësh print screen të të kuponit mm. dhe mandej të shkosh tek Tegu për ta shfrytzuar këtë kupon këtë ulje, këtë mundësi që është vetëm për sot. Ishte edhe dje, për 7 marsin është edhe për sot, data 8. Kështu që super. E dini rrugën? Duhet të shkojmë pra. Mua më kanë ngelur dhe 20 minuta kohë. Un kaq më bën rruga, as uh, mund të. Pse kur hapet? Në 9 hapet. Po kështu e di. Do të jesh e para që ta hapësh. Meqë ra fjala, Olta, është i hapur deri nga ora 9:30 të darkës, a diçka e tillë. Okej. Ah, kështu që ke kohë, Olta. S'më dha një orë leje, nuk më dha. Jo. Mund të shkosh mbas emisionit në kohën tënde kur duash. Mm, mm, mm. Okej, faleminderit. Dhe bleji diçka mamit. Patjetër. Ëh, se Ka bër kokën, edhe e ke shumë të mirë mamin. Megjithëse vjehrrën e ke më të mirë se. Faleminderit. Po, ë. E ka shumë të mirë mamin. Edhe ti shumë të mirë e ke mamin. Faleminderit. E kam takuar disa herë. Po. Faleminderit. Gëzuar dhe mamit të Blendit. 8 mars. Mhm. Se ti s'ia urove fare. Un uh, apo e ke marrë në telefon. E kam uruar ti me më. Ia urova, ia urova. Ia urove ti. Bravo. Lori si kënga shija pa ngrën. E do la po jam. Ja ku kemi version më kështu. Kjo është kënga e 8 marsit. Oh yeah baby. Oh. Mami. Gëzuar 8 marsin. Mamat e gjithë mamave. Yeah. E mamat e babave. Oh yeah. Mm. Mm. Ta du shumë mamin, mamin ta du shumë oh, Respekt për mamin, po për ty respekt jo Pyte pak mamin, se dhe ajo m'do oh, Ça do ti prej mu, ça ça do ti prej mu Hello, mirëmëngjesi që të gjithëve Mirë se këni ardhur në klubin e mëngjesit wow. Në valët e Club FM-së 104 është uh, dita e nënave, dita e grave Shumë dashuri, shumë respekt Për nallanet e tuaja Po. Mhm. Mm Nallanet që na kanë zgjuar mëngjeseve. Megjithëse mami im s'kam mbajtur ndonjëherë nallane, me thënë të drejtën A nuk janë nallanet? Diçka tironse kështu si... Po, po, po, po. Mm. po. Nallane Nallane Me origjinë të largët janë kineze më duket. Po. Me origjinë të largët janë, po. Oh, janë ja, ato japonezet nëpër, po, se janë këto spa-t japoneze këto mm. kështu. Aty duhet veshur ca si mm. Po ato nallanet janë shumë drejtkëndshe. Po, edhe shumë të larta. Po. Plus që ke për shembull nallanet holandeze. Po. Meqë kemi arkitektë holandezë që na bëjnë projekte etj etj. Ë, le ta themi mbajmë edhe nallanet holandeze janë ato këpucët e drurit që mm, mbajnë Holandë. Po. Mm. Taka taka taka. Taka taka taka. Kot s'e preu veshin Van Gogu. Më shqetëson diçka tash. Te kom zhia. Do të dëgjoj më. Thej, pas pak kthehemi, e gjithë tani shko për muzikë. O, Olta kemi një fitues? Pastaj. Pastaj. Po bravo, pastaj ka fituar Mm. O Jero. Po Blendi. Oj shoqe sa je o njeri. Ke festën sot se dhe ti grua je. Urime ty. Faleminderit shumë. Urime mamit tënd. Faleminderit. Tezes. Faleminderit. Sa teze ke ti? Po kam disa. Ke disa të gjitha tezeve. Herë disa. Ehm um, shoqeve etj etj etj. Shumë faleminderit. Dua që ti të jesh super e uruar. Sot në mëngjes edhe tani kthehemi nga Olta. Olta. Olta mirëmëngjes. Gëzuar shoqe. Edhe ti gëzuar shoqe. Mm, mm, mm, Dëgjo, do bëjmë eh, do bëjmë një kuic me seri miq të dashur. Tani në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm Tematika e sotme është gjeni muajin. Dakor. Gjeni muajin. Mhm. Mm uh, Gati Altin. Që përgjigjet e sakta janë 12 të mundshme nga janari në dhjetor. Mhm. Mm Ky është uh, kuici me seri për sot në klubin e mëngjesit dhe një mundësi për ju për të fituar dhuratat tona të shumta. Miq të dashur, në pyetjen e parë do japim një kopje të romanit Bij dhe Dashnorë nga DH Lawrence, kryevepra e DH Lawrence. Në këtë muaj, mm. në vitin 1924, tam, nisi Pushtimi i Normandisë. Okej. Okay. Kujdes. Në cilin muaj pra? Në këtë muaj, mm. në vitin 1944, flasim lufta e dytë botërore, mm -hmm. nisi nga aleatët pushtimi i Normandisë. Mm. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Cili ishte muaj mm. Cili ishte muaj Kështu më kanë thënë. Për çfarë ishte kjo? Apo 4 vjet. S'e mbaj mend pyetjen. Është dënuar me 6 vite burg apo me 4 vite burg? Ëh. Do një pyetje për burgun më duhet. Po, është vërtet. Ka, e ka për Vehbiun. Po. Jo, as 6 as 4. Oh. Sarre. Kjo është në faqen 14, 15 tek uh, Shekulli sot. Mhm. Në faqen e parë thotë uh, Ua, çfarë foto? Ua, çfarë foto? Hajde ça foto? 1 milion dollarë në Hungari. Kërkohen 8 vite burgim për ish bosin e Vefës dhe të birin. E s'e kanë gjetur. Po një sekond, jo, kanë të drejtë ata se se gazetat bëjnë një gjë. Po çfarë bëjnë? Ai mund të shumë shumë. Jo, i mbledhin bashkë. E ke parasysh? Gjashtë për këtë, dy për atë. Edhe i mbledhin tetë, e kupton? Ah, po. Okej. Okej. Prokuroria e Tiranës kërkon dënimin me 6 vjet burgim për shtetasin Vehbi Alimuçaj, i akuzuar për pastrim parash. Kështu që i kanë mbledhur. A, e kuptova. Kështu që gjashta është e saktë. Dhe Durimi fiton dy Bravo Durim. Dy bileta për në Cineplex 886 i mbaron numri. Durim, janë për uh, filmat e të premtes, e meqë jemi tek Cineplexi. Çuna e goca. Cineplexi ofron ë uh, kartën mm -hmm. familjare Të filmit. Karta familjare. Klubi familjar i filmit. Është klubi, po, mm. klubi familjar, ose klubi i mëngjesit. Imagjino ti se karta e mëngjesit. Ëm, um, klubi familjar i filmit është uh, njëra nga gjërat që mund të bëni tek Cineplex, merrni një kartë e cila është falas. Shkoni tek sporteli atje. Kur të bleni bileta për një film, kur shkoni kërkoni për kartën uh, e e klubit familjar të filmit. Mhm. Mm KFF. KFF. Shkurt. Çfarë përfitoni nga kjo? Kokoshka falas për fëmijët gjithmonë. Çdo oh, herë që ju shkoni oh, me fëmijët, kokoshkat janë falas. Plus për fëmijët bileta është 350 lekë. Mm. Kështu që është e reduktuar. Por kur ke ditëlindjen dhe dëshiron që ta festosh ditëlindjen tek Cineplexi, duke parë një film me shoqet e me shokët, tek Cineplexi, qofshi ju të rritur apo fëmijë, në rastin e ditëlindjeve, ëm um, Ju do të përfitoni ulje çmimi për të gjithë dhe kokoshka falas. Për gjithë fëmijët. Po. Dhe festa vazhdon edhe pasi të shihni filmin. Po. po. Dhe ju do të keni nga dy ditëlindje në vit. jo, pastaj do fillojnë uh, të festojnë jo ditëlindjet, po. çdo ditë. Shkoni shikoni filma të mrekullueshëm tek uh, Cineplexi dhe ka Zootopia për fëmijët. Mm. Shumë i përshtatshëm. Zootopia ka thyer rekordin e Frozen. Wow. Për javën e kaluar, po. Oh, për shitje në biletat e kinemas. Zootopia, një film uh, nga Disney. Nga uh, i, i animuar, mm -hmm. i animuar. Por uh, është ka thyer rekordin e, e Frozen. Është pritur shumë mirë me kafsh pra, nga zoo, nga fjala zoo, zoologjik. Zoologjik. Mm -hmm. Dhe uh, mos çoni fëmijët të shikojnë uh, The Brothers Grimsby. Po. Ai nuk, nuk është një film për fëmijë. Mm. Jo. Ai nuk është një film për fëmijë. Është shumë i bukur. Duhet të jesh mbi 18 po, për të rriturit. Është i papam, siç thon uh, çunat. Por uh, nuk është për fëmijë. Është i papam, por jo për fëmijë. Zootopia për fëmijë. Po Cineplex i ka 7 salla, kështu që ka filma për të tërë, siç thon në uh, në Fier. Kthehemi pas pak muzikë tani në klubin e mëngjesit. Seal, miq të dashur. It's a man's man's man's world. Në fakt, se se vetë shpejtësia. Po, se shpejtësia e zërit. Atëherë. Ehm, Ua, çfarë kam mirë. ua, ç'ka ngjarë vallë, ç'ka ngjarë. Çka ka ngjarë Olta? Asgjë. Atëherë. Kemi një quiz me SMS miq të dashur tani në uh, klubin e mëngjesit dhe quizi ka si tematikë gjeni muajin. Pyetjet e mia ka ka 12 opsione të mundshme nga janari në dhjetor. Edhe unë pyeta në të parën, në vitin 1944 fillon pushtimi i Normandisë dhe muaji është qershor. Faleminderit. Bravo. Bravissimo. Mm -hmm. Një moment t'jua jap fituesin. Mm-hmm. Është Kleva fituese dhe fiton librin Bij dhe Dashnorë. Oh, bravo. Bravo Bij dhe Dashnorë. Kjo është kur është kohë e bukur. Tani u bë, u bë me Apo ja, ja, ja paska kështu si vet. Po, po. Tashi dëgjojmë një zhurmë. Që që kur të ketë kohë të bukur miq të dashur për jashtë do të dëgjoni këtë lloj uh, muzike që na shoqëron mm, Kur koha të jetë me shi, do të keni tjetër muzikë që na Po? Po Pa kjo është për momentin tani Okej, okay, shumë mirë Më pëlqen kjo uh, Quizi me SMS miq të dashur është gjeni muajin, cili ishte muaji Cili ishte muaji? Bëjmë një tjetër? Dakord. Në rregull? Gjithçka në rregull. Okej. Okay. Atëherë, gjeni muajin miq të dashur muajin kur u shpall pavarësia e, e Kosovës. Okej. Okay. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja 069 20 7222 069 20 7222 Në cilin muaj nuk po kërkojmë datën e saktë u shpall pavarësia e Kosovës A sa e bukur kjo zot Gjëra si fillon. Atëherë. Ehm. Um, Unë kam gati edhe lidhjen e shkurtër për sot. Po kam përshtypjen që kemi edhe pak kohë para se të shkojmë po, uh, tek lidhja e shkurtër. Mund ta bëjmë, qoftë se. Jo, mund ta bëjmë, po kemi edhe rreth 2 minuta, kështu që doja ta shfrytëzoja këtë. Dua të falenderoj një djalë. Ehm. Um, Cilin? Ja një sekundë që ta them tamam Emrin e tij të saktë Sepse qoftë se mbani mend dje po kërkoja ndihmë Se si të dal tek kanalet Analoge në televizor mm, Po, a e gjete si për përfundim um, Me thënë të drejtën e pashë, e pashë uh, këtë mesazhin me vonesë. Megjithatë Ajo që doja ta ndaja me juve është uh, Se si Ergys Dino Më ka dërguar uh, fotografinë e një e, e telekomandës së Panasonic-ut Viera, që është pothuajse identike me atë që unë kam në shtëpi, me sa shoh kështu po, duket njësoj. Dhe dhe më thotë që për të dalë te kanalet analoge, thotë për të kaluar te kanalet analoge duhet që në momentin që ndërron kanal të shtypësh menjëherë butonin blu të telekomandës. Dhe kalon menjëherë te analogët. Dhe kalon tek analogët. Po, sa e thjeshtë paska qenë. Po, unë doja ta falenderoj Ergysin. Njerëzit kujdesen. Unë po. ankohem që s'di të gjej kanalet analoge në televizor dhe dikush merr kohën të gjejë një foto ta dërgojë si mesazh te klubi i mëngjesit dhe të ta shpjegojë. Edhe të më instruktojë mua hmm. si viç që jam se si të gjej kanalet analoge në televizorin tim. Kështu që dua ta falenderoj Ergysin për kujdesin, jeni shumë të mirë. Çuna e goca. që doni t'ia dini. Kështu. Tani jam gati për lidhjen e shkurtër, t'jua dedikoj të gjitha juve goca. Faleminderit. Por ta, se s'e them dot tani se cila është kënga. Okej. Okay. Por ka të bëjë me një femër, kjo është mm. ideja. Kënga e fundit në lidhjen e shkurtër ishte Rag Doll nga Aerosmith. Aerosmith u formuan në Boston në vitin 1970 dhe udhëhiqen nga Steven Tyler. Steven Tyler ka bijë aktoren Liv Tyler. Liv Tyler luan në filmin Armageddon me Ben Affleck. Ben Affleck në filmin e fundit luan Batmanin. Batmani e ka emrin Bruce Wayne, Wayne rimon me Dwayne. Dwayne Johnson ha 5000 kalori në ditë. E bën dy orë gjysmë stërvitje. Stërvitje për disa është vrap nga liqeni. Liqeni është bërë shesh protestash të dielave nga protestat e shoqërisë civile. Civile është e kundërta e ushtarak që rimon me oturak. Oturaku është vendi ku fëmijët mësojnë të mos e bëjnë në brekë. Brekët mungonin në foton e fundit selfie nga Kim Kardashian. Kardashianët janë me origjinë armene. Armenia është fqinj me Azerbajxhanin. Azerbajxhani është vendi ku nis tubi i gazit i njohur si tap. Tap është dikush që ka pirë trut. Truri është organi më pak i njohur nga njeriu. Njeriu ishte Njeriu i ri ishte produkt social kulturor diktature, ishte një lloj karikature. Karikatura është një zhanër që bashkon vizatimin me satirën. Satira tingëllon si Shakira. Shakira është kolumbiania më e famshme dhe gruaja e Pikes. Pikeja luan për Barcelonën.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 Mikeshë e emisionit tonë, shumë shpesh të kemi këtu dhe është kënaqësi kur të kemi. Ë uh, gjatë këtyre ditëve që kanë shkuar, ne kemi dhënë si dhuratë kopje të uh, Bij dhe dashnorë nga DH Lawrence. Titulli mund të jetë pak i fortë për veshët e delikatë të disave, megjithatë është përkthimi i duhur. Ë uh, dhe kjo, kjo është ky është një libër, uh, unë po thosha pak më parë, mm -hmm. edhe nëse nuk e ke lexuar, ë uh, nëse bisedon apo nëse dëgjon të flitet për për letërsinë klasike, për mm -hmm. për kryeveprat e veprat e mëdha të, të mhm. letërsisë uh, anglisht uh, Sons and Lovers është një titull që përmendet shpesh. Po. Është një nga ato kanonet, po themi që po. duhen lexuar. Edhe ju e sollët më në fund në shqip, kështu që edhe një tullë e munguar në atë po. murin e letërsisë edhe me që ra fjala ka nuk është aq i madh sa një tullë, po po ka formën. Ka ka një farë peshë. Trego pak si si erdhi ky edhe dhe botimi në Mars, uh, Po, Tani për 8, ajo qe një çikë e që e qëllimshme fakti mm -hmm. që ishte për 8 marsin megjithëse e dimë tash që do dalin polemika, po jo ky nuk është libër për të dhuruar për 8 marsin, 8 marsi është dita e femrës, mm -hmm. është mhm. duhet jemi gjithmonë në këtë ë çështjen se çfarë duhet të lartësojmë dhe çfarë mund të shajmë dhe çfarë mund të mo, nuk duhet të shajmë ose të qortojmë themi se ndoshta sharje është mm -hmm. fjalë e fortë. ë uh, sepse e vërteta është që Bij dhe dashnorë uh, jo qorton, por ndoshta nxjerr në pah një nga aspektet negative të mëmësisë. Ëh. Mm -hmm. Të një mëmësie ndoshta deri diku ë të ekzagjeruar ose tepër në në, në nivele gati psikopatike, mm -hmm. në një lidhje të sëmurë, por që është një karakteristikë shumë e përhapur, shumë shumë mm -hmm. herë më e përhapur se çfarë mendojmë. Mendoj unë në disa vënde është një plagë shumë më e pranishme në shoqëri se sa në vende të tjera, megjithëse ky është autori është anglez dhe është shkruar, domethënë i përket kontekstit anglez, është para një shekulli e ca, ndërsa një shekull e, 100 e ca vite më vonë, mm. jo detyrimisht gjendet kjo gjë ose të themi, është kaq i përhapur ky fenomen ëm um, në në vendet anglo anglofone, Por mendoj që është shumë i përhapur në Shqipëri apo në të gjitha ato vende që kanë një farë kulture domethënë arabe, musulmane mm. dhe, dhe ka, ka një prezencë kjo po, po orientale, orientale okay. Po, faleminderit. Po është një është le të themi që është një temë e vështirë për t'u trajtuar, nuk është, domethënë është një temë, ky është një, një libër me një, po themi në thonjza, një temë të rëndë, një temë serioze, nuk është. Është është temë serioze, është një është një edhe kur ka dalë libri është ka qenë një gjë që ska, skandalizoi po, po. uh, gjithë uh, do thoja unë kritikët e atëhershëm, u sulmua në shumë drejtime, u sulmua edhe sepse përmbante disa skena mm -hmm. uh, pak uh, në kufijtë e ajo që ishte e pranueshme atëherë uh, për sa i përket uh, do themi etiketës etiketës së seksualitetit. por e vërteta qe që shumë kritikë edhe botuesit, disa nga botuesit në të cilët uh, D.H. Lawrence e ka çuar mm. librin qenë të skandalizuar për portretizimin e nënës. E nënës. Le të lexoj, uh, më lejo të lexoj një paragraf i cili ndodhet në në kopertinën e pasme të librit këtu. Bij dhe dashnorë është portretizimi i parë modern i një fenomeni që më pas falë Freudit do të njihej si kompleksi i Edipit. Mm. Kurrë s'ka pasur djalë më të varur nga dashuria e nënës dhe më të mbushur me urrejtje për të atin sesa Paul Moreli, protagonisti i këtij romani, kurrë me përjashtimin ndoshta të vetë autorit D.H. Lawrence. Uh, në këtë roman ai kacafytet me dashuritë e papajtueshme që do t'i faniten tërë jetën. E dashura e tij shpirtërore e fëmirisë dhe nëna e tij, duke përdorur fjalët e vetë Lawrence-it, ky libër ka për qëllim të përshkruajë sundimin e një gruaje e cila Teksa bijtë e saj rriten, i kthen ata në dashnorë, në fillim të parin e pastaj të dytin. Dashuria reciproke për nënën i nxit këta djem të dalin në jetë vazhdimisht e pareshtur. Po e lë këtu. Po e kuptohen se se ku rreh. Mm. Ku rreh, e, po pra, prandaj thashë, është një fenomen shumë i përhapur, por është një fenomen për të cilin flitet pak, sepse ë, është deri diku tabu në shoqërinë tonë, po dhe në shumë shoqëri të tjera, të qortohet nëna, qortohet mm. mëmësia. Dhe nuk besoj se është ai qëllimi i librit, nuk ishte ai qëllimi i mm. thjeshtë. Më shumë se sa thjesht të tregonte atë që ndodhte të shpaloste që po. ka dhe kështu dhe për më tepër historia është vërtet është jashtëzakonisht autobiografike. Ë, uh, kështu që nuk mund të themi që ai uh, ka pasur një ndjenjë ka dashur të hakmerret apo është eksaktësisht e mm. kundërta ai e mm. thotë domethënë uh, dhe në në letrat që i ka shkruar botuesit të tij uh, Kur e ëma vdiq, thoshte ne e kemi dashur njëri-tjetrin pothuajse si një burrë e një grua dhe jo si nënë e bir. Pra kishte një pasion të jashtëzakonshëm për tjetrin. Megjithatë, arriti në një pikë kur arrinte të bënte këtë analizën dhe të ndante dhe të kuptonte që kjo nuk ishte edhe aq e shëndetshme. Ë, bukuria e librit për mua përveç kësaj është pastaj do thoja gjenialiteti i tij është që nxjerr në pah ë efektet që ka kjo lloj lidhje, marrëdhënie, kjo po. lloj marrëdhënie në marrëdhëniet e tjera që Paul Morelli që është protagonisti megjithëse aty dalin edhe bijtë e tjera ka që Paul Morelli ka me me me femrat e tjera dhe mënyra se si ai ai arrin të bëhet gati do thoja un ndoshta është i sforcuar po un kshu kshu e përjetoj ky është përjetimi im personal është bëhet gati një një abuzues mm. në një farë mënyre Paul Morelli e ka ndarë botën në shenjtore dhe aty ka futur nënën dhe në gra të këqija. Gra të këqija. dhe uh, të gjitha të tjerat nuk meritojnë mm -hmm. uh, respektin apo dashurinë e tij të mirëfillt. Ai i përdor ato, ka pasion për ato, do donte të kishte diçka, por e sheh që ato nuk janë në lartësinë e duhur. Ka një, domethënë ai është i dëmtuar për shkak të marrëdhënies. Po, ëm, um, ai është Paul Morelli, është mm. personazhi që kanë dhe kjo është çfarë bën librin kaq të lexuar, kaq vite më vonë ende uh, të të të shitur e të botuar e, e, e një libër që diskutohet ende sot. Ë uh, nëse do të marrësh një klasë, po themi të të, të studimeve po. të studimeve uh, women studies për shembull në në universitetet angleze amerikane, mm -hmm. të bie rasti që të lexosh, të duhet të lexosh edhe këtë libër. Por, por veç kësaj, edhe në marrëdhënie shqiptare, për ta kontekstualizuar pak fare këtu. Ka një, ndoshta jo në atë formë, po, aq të fortë sa që vjen në këtë roman, Po ka një kështu, gjithmonë nuk e di nëse po, ndihet. Po nuk besoj se është diçka e re kjo gjë që po pa absolutisht. Nuk besoj se djalin djali im ma do djalin a s'ma do djalin. Është jashtëzakonisht prezente un kur kam folur me disa uh, shoqe të mia ose vajza që njoh në Tiranë, është një fenomen të gjithë të cilat të gjitha e njohin. Domethënë, mm. të gjitha të paktën një herë u ka rastisur të njohin një djalë me të cilin nuk mund të arrinin të kishin lidhjen e duhur apo raportin e duhur dashuror apo dhe miqësor, sepse ishte gjatë gjithë kohës e pranishme nëna. figura e nënës, nganjëherë fatkeqësisht është dhe e vdekur nëna mm. dhe është akoma më e pamundur ta çrrënjosësh këtë këtë mit, mm. se kthehet në një mit, e cila me, me të cilën duhet të krahasohemi të gjitha ne të tjera. Gjithë mm. çdo femër që futet në në botën e një mashkulli duhet të krahasohet me këtë mit. Dhe është absurde sepse në një farë mënyre kjo gjë kërkon t'i rendisë njerëzit. Mm. Dhe njerëzit nuk janë të renditshëm. është një është një mënyrë për ta parë botën shumë njëpërmasore. Po pse pse nuk ndodh ndodh deri diku, po nuk është kaq fenomen ose fenomenale. Mm. Mm -hmm. E kundërta. Domethënë që që një vajzë ë e di që që vajza ka model kompleksi Elektrës po, quhet ai, po, po që është Domethënë babai është po. modeli i mashkullit. Pse nuk është kaq i përhapur? Që kërkohet. Po nuk nuk ka këto përmasa, nuk e di. Është pyetje shumë e vështirë. Uh, nuk di të të them. Mendoj ndoshta deri diku sepse uh, baballarët Ti ke botuar librin. Jo, jo. Ti jo shkruar atë. Jo, nuk e kam shkruar. Jo, dhe nuk besoj se Lorenci do dinte të jepte mm. përgjigje kësaj gjëje, mm. domethënë duhet duhet bërë studime mm. sociologjike, psikologjike. Por që ekziston edhe edhe ka, domethënë. Absolutisht, jo, është është është i njohur. Tashi, intuita ime më thotë që baballarët në përgjithësi nuk janë aq prezent për të paktën deri ku ka arritur, të themi mm. zhvillimi i shoqërisë moderne deri sot, nuk janë aq prezent në jetën e fëmijëve, aq sa mund të jetë një nënë. Nëna ka fatkeqësisht, përgjegjësinë më të madhe, sidomos në vitet e para, aty mm. ku formohet identiteti i fëmijës, të themi deri 4-5 vjeç, ë uh, dhe uh, është prezente në të njëjtën mënyrë si në jetën e mashkullit dhe në jetën e femrës. Problemi pastaj i lidhjes në thonjza që kthehet pothuajse dashurore, pra ka që këtë, ka këtë dyfytyrësinë, Uh, është me mashkullin dhe për çështje të seksit, domethënë mm. është thjesht seksi i kundërt dhe mm. dhe fëmija kur krijon për herë të parë identitetin e tij, paktën kështu e shpjegonte Frojdi dhe zbulon për herë të parë seksualitetin e tij, dashurohet me nënën dhe urren të jatin, ë, sepse e sheh atë si po. antagonist. Mm. Kjo është një gjë, është një fazë në po. cilën kemi kaluar gjithë dhe femra e kalon në lidhje me të jatin, mendoj unë. Edhe është studiuar që e kalon. Pse ka pasoja më pak të themi të dukshme? Mendoj sepse deri diku ja, babai është më pak prezent në jetën e fëmijëve në përgjithësi se thua ka një Ai kupton, ai nuk di se çfarë do të thosh. Ai vjen lidhja me nënën. Po kjo është, ku ta di unë, një ide e imja mund ta kem gabim. Jo, jo, kam përshtypjen që ka ke diçka andej. Ë, se babait nuk nuk i vihemi në gji. Po, për shembull, për shembull, për shembull. Nuk e thithim babin kështu kaq fort. Gjithsesi, ëm unë falenderoj edhe për punën me këtë libër Bij dhe dashnorë zonja zotërinj e, keni në në çdo librari tani nga botimet Pegi, është pjesë e klasikëve botërorë edhe një Siç thamë më parë, një tullë e munguar në këtë në këtë mur, tanimë ka ka zënë vendin e vet. Faleminderit. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, është Loreta Brami këtu në klubin e mëngjesit për të folur për këtë libër In the Night, quhet kënga që dëgjojmë tani, The Weeknd. Ehm. Um, Çuna, goca. Kishim uh, në fuqi një kuiz me muajt. Mhm. Mm dhe pyetja e fundit ishte në cilin uh, muaj Kosova Shpalli pavarësinë. Përgjigja është e lehtë. Po, të gjithë e dinë. Data është 17 dhe muaji është shkurti. Shkurt. Bravo. E ka gjetur Elda dhe le të fitojë një kopje nga libri Bij dhe dashnorë. Bravo, si ka emrin? Elda. Elda. Elda. Bij Bravo. dhe dashnorë Elda, sapo folëm për të? Po. Sapo e fitove ti atë. Bij dhe dashnorë Elda. Muaj shkurt, muaj i pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë që kam dhe bukurën fituese e këngës së ditës 103 mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Okej. Okay. Le të bëjmë uh, një tjetër pyetje miq të dashur, cili ishte muaji? Cili ishte muaji? E pastaj hidhemi në Sha radio. Në Sha radio me çupat. Po aty se hidheshim në det me çupat po. Do vijë vera. Po. Atëhere. Në cilin muaj zonja dhe zotërinj jemi këtu verë të verë të tjera ne. Po. Ja presim të verë. Të di lash, të di lash. Më mirë vonë sesa kurrë Altin. Unë Altin nuk di not. Po. Në cilin muaj zonja dhe zotërinj Neil Armstrong shkeli në hënë. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Në cilin muaj Neil Armstrongu u mm. shkeli në hën? Kujdes. Meqë ra fjala? Capture jo. the flag, ishte një film i ri që ka dalë. Po. Me nga këta filmat uh, animuar. Mm. Paramount. Për filmin po shikonim dje. Me çunin. Capture the flag, kap flamurin. Tam. Do të fitoni një dhuratë nga dyqan taksi.com. Dyqan taksi.com. Gacha Radio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Një bini të mm. Goca, fjala juaj është një send Jo është një grua Jo është një ditë Jo është një është një ngjarje. Pse mhm. jeri? Sepse Olta kishte hedhur sot në mëngjes po. një foto me edhe prandaj. Me burrin e saj. Faleminderit Altini. Aziolta. Mm, ishte një foto e vjetër Altin. Thjesht i bëra share. Po pra, i bëra share do thotë që e ke hedhur ti. Po pra, tre vitesh. Tararam. Ëm, kam marrë një libër të ri. Jam duke lexuar. Edhe dua që ta Libri quhet Navigating All That Music. Të lundrosh gjithë atë muzikë. Është është një libër i ri. Ë e ka shkruar uh, Ben Ratliff. Mm. Titulli i plotë është Every Song Ever. Okay. Çdo këngë gjithmonë. Edhe ai flet flet për një gjë. Ben Ratliff është kritik muzikor për uh, gazetën The New York Times. Mhm. Mm Dhe është një njeri i cili i cili ka dëgjuar shumë muzikë, kritikon muzikë, pra shkruan vazhdimisht mbi muzikën, kjo është tema e tij. Tam. Mm. Muzikën e njeh mirë dhe thot si të dëgjosh muzikë sot, kur çdo këngë që është bërë ndonjëherë mm. nga çdo grup mund ta gjesh në Spotify, mund ta gjesh në YouTube, mund ta gjesh, domethënë gjithandej. Sot muzika është e kudogjendshme. Ë, dje për shembull isha tek uh, IMM. Dhe më thoshte që po shikonim ca gjëra të vjetra, ca dokumenta, ca gjëra kështu te këta disqet. Mm. Un kam uh, kam ca ca kshu si si albume fotografish po, por pra, me CD. Me, CD. Pam. me qindra CD. Dhe nuk di se ç'do bëj me ato qindra CD e para kompjuteri që kam tani nuk ka as vend ku të vësh diskun. Por uh, tjetra është që gjithë këto këngë e këto gjëra mund t'i gjesh në forma të tjera. Ëh. Mm. Sa më kujtohet një gjë mund ta mund ta gjej kështu. Por këtë uh, Ben Ratliff në në librin e vet flet pikërisht për këtë. Uh, mënyra thotë ai për të dëgjuar muzikë Se ka një kurth që nëse dëgjon vetëm radio, për mhm. shembull, për shiktu edhe radio këtë fem. Apo zëra të tjetër, mund të ngecësh duke dëgjuar gjithmonë të njëjtin lloj muzike. Mm -hmm. Apo nëse ti nisesh nga ato që të pëlqejnë, prap ngel në një vend. Po, e vërtetë. Kupton, ajo, ajo, ai zhanri që më pëlqen mua, mm -hmm. unë jam te rroku, edhe vetëm dëgjoj vetëm rrokun dhe Humbas çdo lloj muzike që mund të jetë dhe ngec aty. Mund të jetë shumë interesante për ty, por që ti s'do të bjerë rasti kurrë sepse ti je këtu. Je fokusuar vetëm aty. Në në një mm. llogore, domethënë. Mm. Ëm um, ai sugjeron dëgjimin e muzikës me tema. Për shembull, tema të caktuara. Po. Ëm mm. uh, ndjeshmëria, trishtimi. Dhe si trajtohet një këngë e trishtuar, në zhanre të ndryshme muzikore. Mm -hmm. Ça do me thënë një këngë e trishtë për muzikën folk? Qa do me thënë një këngë e trisht për, për muzikën rock? Ça është një këngë e trishtë mm -hmm. në hip hop? Në house, në ndryshme, po. po. Dhe nëse ti shkon me, me tema, thot ai, në vend se të shkosh Vetëm me, me, me po. një lloj mm -hmm. muzike, atëherë do fillosh të gjesh gjëra që, që të pëlqejnë. Dhe unë, Duke marrë këshillën e tij, po. Çfarë gjete? Ëm, um, është një këngëtar. Kjo është një këngë e vitit 1972. Mhm. Ky quhet Nick Drake. Po. Kënga quhet Pink Moon. Dëgjoje sa e bukur është. Apo jo, Olta? Po, po. Atëherë ne kemi menduar një fjalë për uh, sharadion ton? Dakor. Gati goca? Altini ka dhënë fjalën që është shumë e vështirë. Ua, ka dhënë fjalën. Jo. Nuk na tremb fare. Nuk është sa mm. Ajo sa ajo mm. para dy ditëve, po. Jo, jo. Është vështirë. Nëse mendon se do të na lodhesh sot. Hajde goca. Hajde goca se keni ditën. Është send? Apo është. Mund të jetë një kafshë, po, mund ta quajmë një kafshë. Një lloj kafshe. Një lloj kafshe, shumë e veçantë. Është ujore apo toksore? Është edhe ujore edhe toksore. Ha. Por mbi të gjitha është e madhe. Legjendare. Po e madhe, bravo. A legjendare. Domethënë me këtë dhe blendi. E dim, duke se po. Është një zanë. Jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo nuk është një zanë. Është e bukur? Jo, nuk do thoja. Jo. Bukuria nuk është aspekti që e karakterizon. Mm, okej. Një p. Një dera. Okej. Okay. Po është është legjendar, pra është një po, qenie mitike. Po. Mhm. Nxjerr flakë nga goja, quhet Xhevervoki. Ah. Te Liza në botën e çudirave. Është vërtet. Mund të jetë i mirë ose i keq. Kemi te Shreku, martuar me një gomar. Apo jo? Mhm. Ju je bravo goca e gjetët. Ej, ju va. Po. Kush është përgjigjur korrik për uh, zbritjen e Neil Armstrongut në Hënë? Ejoni 613 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë Ejon. Kemi edhe bileta për uh, zbutjen e kryeneçes. Olta. Po do të japim për shkak tuaj, po. Po japim atëherë. Vetëm një vend i bie. Dorianës 844 dy bileta për në teatr. Mm, mm, mm. Është zbutja e kryeneçes në Teatrin Kombëtar në datën 20 korrik të vitit 1969. Apollo 11 zbriti njerëzit e parë në sipërfaqen e satelitit natyral të Tokës. Mm, mm, Ndërkohë që Hona. Florinda Nostalgia ka thënë 796. Nostalgia ishte fjala juaj, po. Po, bravo. Fiton dhuratën nga dyqan taksi.com. Ç'është kjo zhurmë? Se më hutuat fare. Është dragua, më. Ah. Shumë i çuditshëm. Pa, çudi si prej deri ti normal. Po bra. Shumë i çuditshëm që ke. Si tingull. Dragua. Okej. Okay. Atëherë në cilin muaj, pyetja nga muajt. A mund mos ta dëgjoj më të lutem. Kjo të jetë fundi? Mm. Në cilin muaj Francesku mm. u zgjodh papë? Okej. Okay. Papa Francesku. 069 20 70 222. Cili ishte muaji kur Papa aktual pra zuri fronin e Shën Pjetrit Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Big mistake Gabim i madh tani nga Natalie Imbruglia Në Club FM në 104 Ora është 9.51 minuta E ju përshëndesim miq të dashur Tara tirararita taram. Jemi kthyer në klubin e mëngjesit për të uruar një 8 mars të mrekullueshëm. Të gjitha grave, nënave, bijave, motrave, kudo që jeni gëzuar juve. E t'ia kaloni bukur sot edhe çdo ditë tjetër. Ëm, um, unë dua tani që T'i lëmë radhën një tjetër gruaje këtu në Club FM 104. Një nëne gjithashtu, mm -hmm. artiste e, quhet uh, Orgesa Zaimi. Është në studio 93. Në katin e 16 kam përshtypjen unë Në hotel e, Rogner mm -hmm. Po um, Dhe është pothuajse gati për programin e saj Music Box mm -hmm. Lori unë do të hyj xhami sot Je i sigurt për këtë? e... Dua që t'ju uh, t'ju uroj. E të urojmë edhe fituesin e fundit për sot që ka thënë se papa u bë papë në mars, muajin mars, kur uh, papa Francesku hipi në fron. 175 i mbaron numri Aurelës dhe fiton një lule nga bota e luleve. Mm, Bravo mm, Aurela. Mm, Jorge Mario Bergoglio e ka emrin.